بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Əziz qardaşlarım, yenə həmişəki kimi hamınıza Allahdan qorxmağı və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin yolunu tutub getməyi nəsiyyət edirəm. Bugün yenə Yusuf aleyhissalamın hekayəsini davam edirik. 11-ci nəticə budur ki, Yusuf Aleyhisselamın qardaşları atalarına, ey atamız, niyə sən Yusufu bizə etibar etmirsən? Biz ona ancaq xeyir arzulayırıq. Sabah onu bizimlə göndərsən, bir qədər əylənib oynayar. Biz onu mütləq qoruyarıq dedikləri zaman Yaqub Aleyhisselam demişdir. Onu aparmağınız məni narahat edər. Həm də qorxuram ki, sizin başınız oyuna qarışıb onu nəzarətsiz qoyduqda canavar onu yesin. Diqqət edin, qardaşlar. Yaqub aleyhissalam onlara canavar onu yesin deməklə onların əlinə əsas verir. Onlar da sonradan bu sözdən özlərinə bəraət qazandırmaq üçün istifadə edir və atalarına biz Yusufu əşyalarımızın yanında qoyub yarışmaq üçün getmişdik. Canavar da onu yedi, deyə yalan danışırlar. Odur ki, bir adamın pislik etmək istədiyindən şübhələndikdə, onun əlinə əsas vermək olmaz. Yoxsa sonra onu sənin öz əleyhinə istifadə edəcək. 12-ci nəticə budur ki, qardaşları Yusuf Aleyhissalama aparıb quyuya atdıqları zaman Rəbbi ona vəhiy nazil edir sən onlara bu əməlləri barəsində gözləmədikləri bir halda xəbər verəcəksən, buyurur. Beləliklə də onu müsibətin ilk anında sabit qədəm edir. Uşaq olsa da bu imtihana dözür. 13-cüsü budur ki, Yusuf Aleyhisselamın qardaşları axşam ağlaya-ağlaya atalarının yanına gəlib deyirlər. Ey atamız, Biz Yusufu əşyalarımızın yanında qoyub yarışmaq üçün getmişdik. Canavar da onu yedi. Əlbəttə biz doğru danışsaq da sən bizə inanan deyilsən. Yaqub əleyhissalam onların canavar onu yedi sözündən yalan danışdıqlarını təxmin edir. Çünki bu sözü özü onlara demişdi. Demək, bəzən adamın zahiri onun nə qəst etdiyindən xəbər verir. 14-cüsü budur ki, hər hansı bir hadisə ilə əlaqəsi olan zahiri əlamətlərə istinad edərək qərar vermək olar. Belə əlamətlərə ərəbcə əl-qarain deyilir. Yaqub aleyhissalam Yusuf aleyhissalamın köynəyində qan ləkəsini görəndə bunun saxta olduğunu başa düşür. Yəni, necə ola bilər ki, canavar Yusufu parçalayıb yesin, köynəyi isə salamat qalsın. Yəni, canavar belə rəhimlidir ki, uşağı yeməzdən əvvəl onun köynəyini çıxarır. Yaqub aleyhissalam məhz bu əlamətə istinad edir və onlara sizi öz nəfsiniz bu işə vadar etmişdir, deyir. 15-ci nəticə yarış keçirməyin caiz olmasıdır ayədə deyilir ki, Yusufun qardaşları, ey atamız, biz Yusufu əşyalarımızın yanında qoyub yarışmaq üçün getmişdik deyirlər. İslam dinində də həmçinin belə yarışmalara icazə verilir. At çapmaq, ox atmaq, qaçmaq, üzmək və s. İmam Buxarinin səhiyində rəvayət edilən hədisdə deyilir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm həfiyandan Vadə keçidinə qədər cıdır yarışı təşkil etmişdir. Yenə eyni mənbədə rəvayət edilir ki, bir dəfə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Əsləm qəbiləsindən olan öz aralarında ox atma yarışı keçirən bir neçə adamın yanından keçərkən demişdir. Atın, ey İsmail oğulları! Həqiqətən sizin babanız mahir oxçu olmuşdur. Atın! Mən sizin hamınızı dəstəkləyirəm. 16-cı nəticə. Günah etmiş adamın peşman olacağına ümid etməkdir. Necə ki, Yaqub aleyhissalam oğlanlarına xeyr, sizi öz nəfsiniz bu işə vadar etmişdir deməklə, onların peşman olub tövbə edəcəklərinə ümid etmişdir. 17-cisi, gözəl səbir ilə adi səbir arasında fərqin olmasıdır. Gözəl səbir o səbirdir ki, müsibət anında şikayət etməyəsən, gileylənməyəsən. Necə ki, Yaqub aleyhissalam deyir, mənə gözəl səbir gərəkdir. Söylədiklərinizin müqabilində Allahdan kömək diləmək lazımdır. 18-ci nəticə Bir adamı xoş xəbərlə müjdələməkdir. Ayədə xəbər verilir ki, quyunun yaxınlığından keçən karvanın suçuları su dalınca gedib Yusuf Aleyhisselamı quyuda görəndə şad xəbər, burada bir oğlan uşağı vardır, demişdir. Bu da şad xəbər olduqda müjdələməyin caiz olmasını göstərir. Və yeri gəlmişkən qeyd edək ki, belə halda müjdəçiyə xeyir xəbər gətirdiyinə görə hədiyə də vermək olar. Necə ki, Kəb ibn Malik radiyallahu anh ona tövbəsinin qəbul olunduğu barədə xeyir xəbər gətirən sahabəyə öz libasını vermişdir. 19-cu nəticə Quranın bəlağətinə aiddir. Ayədə xəbər verilir ki, onu dəyərsiz bir qiymətə bir neçə dirhəmə satdılar. Ayə ərəbcə belə səslənir. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ şərahu feili ki var, ərəb dilində iki mənanı da ifadə edir. Həm satmaq, həm almaq. Satmaq mənasını ifadə edən başqa bir feil də var. Bə'a. Əgər bə'a feili ilə bu ayə işlənsəydi, onda belə olacaqdı. və bə'uhu bi thəmənin bəxsin. İndi özünüz diqqət edin. Hansı daha balağətli görünür, səslənir? Və bə'uhu bi thəmənin bəxsin, yoxsa və şərauhu bi thəmənin bəxsin. 20-ci nəticə budur ki, qardaşlar, azad insanı satmaq haramdır. Bu hekayədə görünür ki, onlar azad insanı, yəni Yusuf Aleyhisselam'ı sattılar. Köle olarak. Azad insanı satmağın haram olması hususunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem demiştir. Üç sinif insan vardı ki, Qiyamət günü mən onlara qarşı iddiaçı olacağam. Mənim adımdan and içib sonra andını pozan adam, azad insanı satıp pulunu yiyen adam ve bir de işçi tutub ondan işini tamam kamal yerinə yetirməyi tələb edən, axırda isə ona zəhmət haqqını verməyən adam. Bu möhtəşəm hekayədən çıxan qalan nəticələr barədə inşallah növbəti dərsimizdə danışarıq. Subhanakallahumma və bihamdik. Əşhədu ən la ilahə illə ənd. Əstəğfiruka və atubu ileyk.